meditado por curatsistoi. Ien tre curiosa sceno. Cliento venas alla consulteio de sia curatsisto, cae la secretariino informas che la doctoro hodio ne laboras, char li estas malsana. La cliento mire demandas, chu anca o curatsisto e malsanidjas? citiu reago aspectas iom infaneza, tamen gi bone esprimas la simbolan coloron de la medicina profesio en la imag povo de multae homoi. Quasau ili estus aparta spezzo de personoi cun specialai traitoi. Tamen, curacistoi estas nur homoi submetatai alla samai problemoi cae malfacilagioi ciel ciu homo. Lasta tempe, medicinae publicagioi ofte occupigas pri san problemoi de tiui profesiuloi, pro streciae labor condicioi, pro fisica cae mensa el cerpigio, pro depresio, angoro, cae anxio. Effective, en la tuta mondo, curatsisto e ciu tage alfrontas seriosa in problema in kai in tiu situazio conducas al concludo che curatsisto o no alo che devas zorgi presia propra sano la mond conata medicin revuo jama network open antau nelonge publicigis studajon pri la valoro de cursoi de meditado per computila applicajo kiel tauga maniero malpliigi streson, mensan strecigion cae el cerpigion inter san profesiuloi. La studajo inclusivis mil quarcent quindec hoc profesiuloin en Granda Medicina Academia Centro en usono. La partoprenantoi sequis curson de meditado, trainado por plena attento, dum dec minutoi en ciu dum hoc semainoi. Oni controllis la resultoin dum pliae quar monatoi. Compare con personoi, kiwi ne engagigis en la curso, oni rimarkis signifo plenan malpliigon de niveloi de streso, pli bonan integrigion en la laboro, cae pli bonan attento capablon. Crome, oni observis ancao changioin en la percepto de strebado cae recompenso en la laboro, en troa compromissigio, en symptomoi de elcerpigio, en subiectiva attentemo, en symptomoi de depressio cae anxio. La autoroi de la studo substrecis la avantagioen de la computila tecnico per ciu oni bone controlas la enhavon de la practicado, la alireblitzon, la malaltan coston cae la malbesonon de complica structuro. La profesiuloi mem adaptas la aferon al siei circunstansoi cae conforto. Meditado estas malpreciza termino. Existas multe tipoi de meditado, ligitae al budhismo, hinduismo, al cristianismo al esoterai tradizioi. Generale oni attentas pri malstrecciado de la corpo, pri tecnico de spirado, cae pri practicado de ia riposigo de la menso. En la studajo cun la usone curacistoi, oni utiligis meditadon sen ia religia au spiritezza en havo. Tamen, en multe medicinae centroi tra la mondo, oni nun tempe mildigas la resistemon de medicinistoi relate spiritezaen ideoin, sen depende de specifai religiae credoi.